punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ava di Kali Tidu dengan judul Misteri Perkemahan Tingkis. saiki wis kelas loro SMA kali tidu. Cerita iki tak alami dek mien wayah aku isi kelas iji SMA. Sekolahanku ngadak no perkemahan wirakarya no tingkis tuban. Waktu ape budal konco-koncoku semangat banget. Ora suwe aku lan konco-koncoku tekan kono terus ngedek no tendo. Sak bari ngedek no tendo, aku lan konco-koncoku leren mangan. Ora suwe wayah surut wis nyandak aku lan Riza latus neng kaling lirip jare penduduk kono panggoniku singit banget tapi aku lan Riza ora percaya Aku Rizal tetep adus. Sakwise atus, aku lan Rizal mlaku munggah arep ning perkemahan. Wayahiku jam 6 sore. Lah tekan unggah-unggahan bro kali kuwi, uluku ngadek kabeh. Perasaanku ora penak kaya-kaya enek sing ngetutno aku. Aku melengak mengguri, tapi ora enek opo-opo. Aku langsung takon Rizal, "Sal, kowe ndek mau krasa ditulno apa ora?" "Ora, Fa." "Sal, ndek mau pas tekan bro kali nglirip kaya-kaya ning guriku ditulno wong lho. Uluku nganti ngadek kabeh. Masa toh, masaku kaliku yuk biasa-biasa wae. Jawab Rizal mengkono. Iya, nek gak percaya ditenono. Sok kowe lak ditutno. Ora suwe aku wis tekan tendo. Sekitar jam songo, aku edilan tanul lesu arep nggodhog mi tapi ora ana banyune. Aku lan koncoku mau terus golek banyu ning kaling lirit. Tekan dalan aku petokan wong nyuluh kodhok. Wong nyuluh kodhok ngomong, "Le, arep nang ndi? Dalu-dalu kok blakraan?" Aku arep golek banyu ning kaling lirit, deh Gawe nggodhog mie. Jawab Edi mengkono. Wong nyuluh kodhok iku ngomong, Di hati Le. Ojo pencilan ning kono lho." Nggih, Aku lan koncoku wis tekan kaling lirip ning kono wah peteng banget awakku rasane merinding deleng keadaan sekitar ora suwe cukup banyu aku langsung balik ning perkemahan ing perjalanan Edi krungu swara rame nok pinggir kali tapi aku karo tanul ora krungu popo aku lan koncoku tetep mlaku amarga weteng wis lesu banget wayah tuk bro kaling lirip uluku padha ngadeg kabeh amarga peteng banget ora ana lampu siji aku ndam nang HP ku wis jam setengah 11 bengi tek jarene wong nyuluh kodok bro iki singit banget aku lan koncoku tetep mlaku wayah tekan dalan unggah-unggahan ing ngisor wit mauni enek wong wedok nganggo klambi putih-putih dhuwur rambuté dawa aku lan koncoku mau mlayu nganti sipat kuping banyu sing tak jupuk saka kali kuwi keri aku lan koncoku tekan perkemahan terus kanca-kancaku liyane Rizal lan Imam tetep ngeyel nek neng kono ora apa-apa banjur aku lan Rizal lan Imam jupuk banyu sing keri mau tekan kono koncoku Rizal mlayu dhisik lan banter banget ninggal aku lan Imam kaget ngerti Rizal mlayu banter banget terus aku melengak mengguri ora ana apa-apa Aku madhep ngarep ana wong wedok sing nganggo jubah putih, rambuté rembyak-rembyak tekan lemah karung gendong anak. Aku lan Imam langsung mlayu sak kuwate tenaga. Ora semlayuku kok malah abot lan alon kaya ana sing ganduli. Banjur iku wong wedok kuwi guyu banter banget. Aku malah wedi melayu terus sampe tekan perkemahan. Aku tekan kuno langsung turu mergo kesel mlayu. esoke aku lan rombongan SMA kali Kaliti mulih tapi aku isih kelingan diwedeni wong wedon sing nggawa anak kuwi. Wis cukup semene cerita saka aku, Jimatres SMA kali tidu Dusongo IPA loro bersama tim Jimatres.